van Salomo, o God, gee aan die koning die rechte en die gerechtigheid aan die sien van die koning. Laat hy volk oordeel met gerechtigheid en die elendiges met reg. Die bergen zal vrede dra vir die volk, en die hevels, dier gerechtigheid. Hy sal aan die elendiges van die volk reg verskaf, die kinders van die behoeftige verlos en die verdrukker verbrijzel. Hulle sal een vrees so lang as die son skyn en so lang as die maan daar is, van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdol soos reen op die grasveld, soos bijen, een zwaar reen op die aarde. En sy daar zal die rechtvaardige bloei in volheid van vrede, totdat die maan niet meer is nie. En hij zal eers van sedert tot sedert en van die rivier tot bij die eindes van die aarde. Die bewoners van doorplekken zal voor hom kniel, en sy vijanden zal die stof lek. Die konings van Tarsus en van die eilanden zal geskenke aanbied, die konings van Skeba en Seba belasting aanbring. Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien. Want hy sal die behoefte gereed wat daar roep om hulp, en die ellendige en wie geen helper het nie. Hy sal om ontferm oor die arme en behoeftige, en die siele van die behoeftige sal hy red. Hy sal hulle siel verloos van verdrukking en geweld, en hulle bloed zal kostbaar wees in sy oor. Mag hij dan leven? en mag hulle aan omgee van die goud van Skeba en altijd teer vir hom bid, mag hulle die hele dag omzien. Mag daar volheid van koring wees in die land, op die top van die bergen, mag die vrucht door van reis soos die Albanon, en mag hulle bloei uit die stad soos die planten van die aarde. Mag zijn naam verewig wees, mag zijn naam uitspreid so lang as die son daar is. En mag al die nasies in hom geseen word, om gelukkig prijs. Geloof sy die Heere God, die God van Israël, wat alleen wonders doen. En geloof sy verewig sy heerlijke naam, en laat die hele aarde met sy heerlijkheid vervul word. Amen, ja amen, hier eindig die gebede van David, die Seen van Israël.